آله وصحبه أجمعين أما بعد Allah subhanahu wa ta'ala говорит فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء في этой آية الله سبحانه وتعالى говорит فمن يرد الله أن يهديه кого Allah захочет давать наставлений на прямой путь, тогда Аллах Субхану Та'ала дает способление для этого. открывает ему сердце, открывает ему груди, уже будет место, уже приготовленное место будет для принятия этого наставления. А кого Аллах хочет заблуждать, тогда Аллах сделает его сердце и груди наоборот. Когда слушает ая, слушает хадисы, сразу сердится, ему неприятно такие вещи, вспомнит кошмары и так далее, и тогда бежит. Это э, объяснение этой ая. Объяснение этой ая. Даже Расулуллах саллам في خطبة الحاجة каждый джума, каждый никах, когда просто сидели, встречались друг к другу, и Расулуллах саллам начался говорить о какой-то теме, всегда Расулуллах саллам сказал, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له именно Аллах Субхану Ва Та'аля кого желает ему хидая, тогда этот человек будет, иншааллах, хидаят. Кого Аллах Субхану Тааля хочет заблуждить, никто ему не может давать наставлений. Сейчас наша тема именно насчет этого мы должны разъяснить. Юрид. Если Аллах захочет. Здесь очень тонкая вещь, и не забывайте, что именно насчет желания Аллаха много людей заблудились. Кафир – человек, который не верит в Бог, не верит и не мусульманин. Он принимает, допустим, другую дорогу, поступает против Аллаха. Когда ты к нему обратишься и говоришь ему, почему ты так нарушаешь, он тебе говорит, так Аллах захотел. А? Мы будем знать, это правильно ли или нет. Даже мусульмане, через мусульмане есть такие люди. Он говорит, ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах. Говорит, что пророк, это пророк Расулла, последний пророк, Аллах единственный, который э, именно ему полагается поклониться единственному. Признают намаз, признают и все. Ну, если пьет водку, Скажешь ему, почему ты нарушаешь так? Грубо это нарушение в шариате. Он говорит тебе, разве без э, желания Аллаха смог я выпить? Если Аллах не захотел, я не смог пить. Разве это правильно? Я вам говорю, это полностью неправильно. Сейчас я вам объясняю, каким образом. Аллах, Субхану Ва Та'аля, великий Аллах в Коране – нам показали, что он имеет два вида желаний. Захочет. На два вида понимается. Одно желание, касающееся Аллаха, это в отношении Вселенного. Аллах захотел, что, чтобы солнце вышло из восхода и ушла из заката. Это Аллах захотел. Это никто не может менять. Это касается Вселенной, касается природы. Аллах захотел, чтобы огонь, когда зажгешь костер, этот огонь зажигает, чего ты там положишь. Если дерево, если бумаги, если бензин, если нефть, это зажигается, сгорается. Потому что Аллах так захотел. Этот закон Аллах сам сделал. Аллах захотели, чтобы эти э, люди были мужчина и женщина. Животные, мужчина и женщина. И так далее. Вот это касается, Аллах хотели, чтобы после ночи были дня. Это Аллах захотел. Никто не, не меняет. Поэтому мы на арабском языке это называем ее аль-ирада аль-кауния. Ирада, касающаяся каун. Аллах тоже захотел, чтобы он создавал Адам – и Адам вначале жили в Джанна, после Джанна спустился. Значит, создавание Адама – это кауни, то есть касающийся природы, касающийся вселенной, касающийся творения. Аллах тоже сотворил шайтана, иблис, несмотря этот иблис против Аллаха. Но Аллах захотел именно создавание, сотворение, смотрите, сотворение – сотворение Иблиса. Кауния, каун, быт или не быт. Аллах хотел, чтобы это было сотворение. Кауния, ирада кауния. Аллах захотели, чтобы землетрясение ударило Афганистан. На какой-то год Аллах захотели, чтобы землетрясение ударило Армении. Было 86-го, э, по-моему. Аллах захотели, чтобы землетряс э, вулкан какой-то э, в Италии поднялся. Это захотели. Никто не может это закрывать. Это значит, есть ирада кауния, который никак никто не может остановить. Как я сказал, вулкан, солнце, ветер, сотворений шайтана, сотворений Адама, со сотворений ребенка выходит мужчина, выходит ребенок, то есть мужской род, женский род и так далее. Если весь мир соберется, чтобы это солнце вышло наоборот, оттуда от заката не смогут. Если весь мир, джинни и инси, и Ангели хотели, чтобы земля была над небом, невозможно. Если весь мир соберется, чтобы это землетрясение – или даже Англии, землетрясения не было в Армении, было, было в Азербайджане, не смогут. Аллах это захотел. Если весь мир соберется, чтобы этот огонь оттуда вытащит от него вот этот предмет, который зажигает, никто не может. Это один вид ирада кауния – Закон это, который неверующие люди называют, называют это природные законы. Эти природные законы есть верхние, есть, которые среди нас действуют. Природный закон человек не бывает, чтобы он с, с момента рождения до смерти, чтобы если не кушал, не почувствовал голод. Нет такого человека. Должен почувствовать голод. Это природный закон. Аллах так хотел. Создавал вот этот и глагол, голод. Чувство. Создавали этого. Это ирада кауния. Арад Аллаху ан яхтаджил линсан ли таами ва шараб. Ну, этот ирада Аллах создавал для нее тоже противоречивая ирада, чтобы мы, как люди, жили туда-сюда и среди них, среди этих двоих ирада, кауния ирада. Если он почувствовал голод, Аллах создавал для него другой закон природный. Иди кушай фрукты, мясо, хлеб, уже этот эрада, который была у тебя, эрада кауния, то есть чувство голода, которое у тебя было, иди используй другой ирада кауния. Уже значит второй эрада кауния удаляет первый эрада кауния. Поняли? Первый был закон сотворения, голод. Второй тоже закон сотворения. Принимать пищу. Тогда что будет? Удаляется первый. Значит, вот ирада кауния. Огонь зажигает, зажигает человека. Ну, ты можешь защищаться от него. Или воду наливать туда, Правильно? Или одевать какой-нибудь другие, как называется это, костюмы и так далее против баджарни сегодня. Природный закон, ирада кауния Аллаха, морской, есть земельная, есть и космическая есть. Это, который нам касается. Не так? Это Аллах, что захочет, если Он говорит «будь», она будет. Ход он любит или не любит. Не касается здесь любви Аллаха. Не касается здесь любви Аллаха. Аллах создавал Иблиса, несмотря Аллах не любит Иблиса. И значит мы говорим, ирада кауния, закон сотворения, от него прямо пользу не выходит. Прямой пользу не выходит. Но ну, Аллах для чего создавал? Создавали, чтобы она через и через давала пользу. Допустим, откуда мы могли знать Джанна, рай и ад, если Иблис не создан? <clears throat> Откуда мы могли различить, это верующий, это неверующий, если шайтан Аллах не создавал? Значит, Аллах создавал шайтана не для самого шайтана, а для результат от этого. Поняли? То есть Аллах, ирада кауния, создает те вещи, которые он любит, те вещи, которые тоже не любит. Как он создавал близ? Это какой ирада? Это ирада кауния. Несмотря Аллах его не любит. Но зато через этого шайтана – для нас появилось миллионы вещей, которые, смотри, мудрость Аллаха каким. Мы знали, уже кто будет слушать шайтана, послушаться шайтану, кто будет послушаться Аллаху. Знали или нет? Знали. Знали, сколько миллион поступлений, которые называем ее шайтанские. Смотрите, мудрость Аллаха. Несмотря Аллах самого прямого это э, лишнего ненавидит он самого Иблиса. Но через противоречащие поступки против Иблиса уже появилось много пророки. Если Иблис не был, Аллах не послал пророков. Если шайтан не был, Аллах не послал книги. Не так? Смотрите миллионы пользу. Если шайтан, иблис не был, тогда Аллах звезды на это небо не делал. Потому что они защищают небо от иблиса, от шайтана. Не так? Если шайтан не был, тогда миллионы верующих, миллионы верующих не сказали ла'натуллахи аля шайтан. Миллионы верующих и миллиарды не сказали аузу биллахи мина шайтан раджим. Значит, через этого шайтана Смотри, сколько миллиарды людей, которые именно приближаются к Аллаху. Я Аллах, только к тебе прибегаем. Аузу биллахи мина шайтан раджим. Через этого шайтана Аллах проверил миллиардных людей и джиннов. Кто будет послушаться шайтану, кто будет послушаться Аллаху. Смотри, от одного шайтана, смотри, сколько пророков не получили. Если шайтан не был, эти великие люди, мы их не видели. Итак, Если шайтан не был, откуда я знали, что обман это плохая вещь, верность это хорошая вещь? Обман от шайтана. Жадность от шайтана. Щедрость уже мы знали. Против шайтанских дела и так далее. Вот эта ирада называется ирада сотворений. Ирада кауния. Аллах сотворяет, что захочет несмотря он это любит или не любит. Пример, он создавал Адама, и он любил Адама. Своими руками создавал его. И принял от него раскаяние. Значит, Аллах любил Адама. Аллах сотворил пророки, их любил. Не так? Аллах сотворил ангели, их любит. Аллах сотворил небес, любит. Доказательство, что Аллах выше небес. Аллах сотворил э, нур, свет, и Он любит. Аллах сотворил ручку, и Он любит. Это, которые дают пользу, Аллах любит. Э, есть много, Аллах сотворил миллионы вещей, которые Аллах ненавидел. Смотрите, Он создавал, свинью создавал, а где она находится? Именно на мусорной, ее место – Oni oni сотворили, i strojili для нее резиденция. Именно на мусор. Через эту свинью, несмотря Аллах ее ненавидит, мы знали, что такое грязное мясо, и знали, что такое чистое мясо. Не так? И Аллах проверил нас через это творение. Кто будет послушаться Аллаху, а кто будет следить за его неизменных страстей. Не так? Из-за этого Аллах тоже испытал людей. Кто кушает эту свини, свинину мясо, кто кушает мясо, кто кушает, тогда у него, у него гира не будет. Чувство защищать честью. Человек, который кушает это, он, даже его дочка будет около него делать такие вещи, или жена, он не, не, не двигается, все, пускай делает. Потому что он как хензир. Понимаешь? Или будет заболеть от этого мяса. Там 60, 60 разновидных заболеваний этот мясо задержится. Да? Значит, Аллах великий мудрый создавал это, называется ирада кауния. Аллах хотел, захотел, чтобы как свинья была, чтобы водка была, чтобы хороших людей были, чтобы плохих людей были, чтобы шайтан были, чтобы пророки были и так далее. Значит, это не обязательно, чтобы Аллах, если сотворили, значит, Он любит. Не обязательно. Хорошо? Не обязательно. Но если он захочет, значит, сто процентов она будет. Даже если мир, весь мир соберется, не может это запретить. Есть другая вид ирада. Это уже ирада, второй, второй вид не называется ирада кауния. Называется ирада шар'ия. Ирада шар'ия. Ирада шар'ия обязательно только который Аллах любит. Это называется ирада шар'ия. Аллах Субхану Ва Та'аля в Коране Карим сотни раз сказал, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان إرادة ها ну разве этот ирада выполняется? Не обязательно выполняется. Не обязательно будет сотворена. Аллах хотели, чтобы все люди были мусульмане. Но все люди мусульмане? Нет. Значит, Аллах любили, чтобы они были мусульманами. Но не обязательно каждый человек будет мусульманин. Смотри, разница между первой ирадой и второй ирадой. Первая ирада Аллах не обязательно любит. Может и ненавидит, но она будет. Кауния. Второй, Аллах только любит, но не обязательно она будет. Смотри, Аллах Субхану Ва сказал, я «Вала такрабу зина». Не поближайтесь к незаконным сношениям с женщиной или женщиной с мужчиной. Ну, это разве верующие все делают? Не все делают. Но Аллах ненавидит этот, рабо, этот дела и любит против нее. То есть жениться. Любит, чтобы человек женился. Любит, чтобы человек намаз делал любят, и чтобы человек был мусульманином. Но ну, разве все люди это делают? Нет. Аллах любит. Но, ну, не, не, но ну, это не обязательно она будет. Почему? Потому что это касается шариа. Если Аллах сказал, ой, люди, будьте мусульманами, и все они стали мусульманами по охоте, по желанию Аллаха, значит не обязательно там джанна и джаханнам. Все. Тогда мы сотворены как ангели. Не так? Когда мы сотворены как ангел, тогда это уже не шариатский, это уже природный. <clears throat> Как солнце выходит отсюда и уходит оттуда. Она не имеет никакого претензии и никакой выбора. Тогда ей не полагается завтра отчет от нее брать и поставить ее в джанна или в джаханнам. Шариатский Уџека касается тех, которые имеют и что? Имеют ирада. Поэтому второй ирада Аллах Субхану Ва Та'аля не делал ее принудительная, делал ее выборная. Этот разговор тебя касается, говорит, ой, муслим, читай намаз. Ты уже слышал, ты уже читал, ты уже понял, но ты не делал. потому что ты не хотел делать. Аллах тебе хотел, но тебе не давали этот возможность. И он любил, чтобы ты это делал. Но ты не делал. Значит, шариатский ирада, Аллах Субхану Тааля любит, чтобы люди делали. Но не обязательно она будет сотворена. Не обязательно она будет что? Сделана. Вот разница. Поэтому Человек, который тебе говорит, а, я христианин, Аллах тоже так хотел. Мы говорим, нет. Здесь Аллах не хотел, как ты думаешь. Не хотел, как ты думаешь. Правильно, он хотел. Ты ничего не сможешь делать без его разрешения. Но он тебя разрешил быть мусульманином. Почему ты, почему ты именно стали христианином? Поэтому непоня... Э, люди неграмотные, они х... Э, э, стараются ударить, смотри, ударить любовь Аллаха с ирадат Аллах. Как будто столкновение. Нет, мы говорим, этот вещь Аллах любит или нет? Этот вещь Аллах любит или нет? Любит. Тогда почему не делаешь? Скажет, Аллах не хотел. Откуда у тебя доказательства, что Аллах не хотел? Откуда у тебя доказательство, что Аллах не хатил, Никто не может знать. Мы узнаем после того, когда уже будет время. Не так? Доказательство. Если ты услышишь, что там в Москве заработка месячная 1000 долларов, ты сразу собираешь вещи из Дагестана или из э, Таджикистана, улетишь сразу туда. А, Почему ты туда уезжаешь? Ты говоришь, Аллах захотел. Правильно, Аллах захотел, но ну, решал это ты. Аллах правильно любил, чтобы ты поехал, больше деньги зарабатывал, кормить семью и так далее, не нуждался ни в кого. А? Ну то же самое. Почему ты не читаешь, что Аллах тебя устроил джанна и сказал тебе в джанна есть такие вещи? Почему ты не собираешь вещи сразу, чтобы в джанна поехать? А, значит, здесь Аллах не делал против тебя принудительный, принуждательный охота. Обязательно иди делай, тогда ты будешь как робот. Нет, Аллах тебе давал выбор. В Бербе. Давал выбор или не давал? Нет такого человека, который может сказать, у меня выбора нет. Только человек, который Аллах отнял от него ум этот дурак. Только или ребенок, или старик, который полностью уже постарел. Это да, выбора Аллах от них отнял. Поэтому Аллах говорил, что руфи аль-каламу ан салат. Аллах, ручка, судебная ручка, Аллах остановил, не пишет против ребенка, против спящего человека, который спит. Если он вдруг поднялся и взяли что-нибудь, убил человека, Аллах это не читает. Он спит. والمجنون حتى يعقل Мажнун пока не стал нормальным. Это Аллах их не затрагивает. Все. Они у Аллаха не виноваты. Потому что у них выбора нет. Значит, Аллах тебе давал выбор через ум и через пророков доказательства и через их книг. Ты сегодня не можешь сказать, «Валла, я, я это не слышал» что э, спиртный напиток это харам, не слышал. Мы тебе говорим, не, не, ты неправильно говоришь, потому что Аллах послал пророков. И последний Мухаммад Расулуллах саллам, и его книга во всем мире. Если на самом деле ты про ислама абсолютно не слышал, Аллах тебя простит. И Аллах, и пророк, саллаллаху салям, об этом явно и сказал. Сказали, приходите три вида человека к Аллаху яум аль-Кияма, в день страшного суда. Первый человек, который глухой, ничего не слышит. Второй человек, кана мажнунан, дураком был. И третий человек, он совсем стариком был и не понимает – не понимает. И скажешь ему, меня зовут Ахмад. Он говорит, Али. Это, который все, сухой голова у него. Это три человека приходят Йом аль к Аллаху. Говорят, я Расул Аллах, я Аллах, ты послали для нас пророка, а я был дураком, люди меня камнем кидали. Сказали, дурак, дурак, дурак, дурак. Второй говорит, я Аллах, ты послал пророка, а я ничего не слышал. Третий говорит, я Аллах, ты послали пророка, и я сухая голова у меня была, ничего не дошло. Он говорит, правильно вы говорите. <clears throat> Поэтому тогда я людям послал пророков, а сегодня мой посланник сам по себе, я для себя посланник. Признаете, что я вас Господь, я ваш Господь? Они говорят, конечно, ты нас Господь, наш Господь, ты нас оживлял после смерти, вот мы видим тебя, видим огонь, видим рай, видим, все люди стоят. Ты наш Господь, ты нас сотворитель. Он говорит, все, тогда идите все в джаханнам. В ад идите. А среди них это миллионы будет людей, не, не три, но ну, три категории. Три вида, миллионы. Среди них говорит, все, Господь сказал, джаханнам, джаханнам, пошли. Куда? Отказываться невозможно отказаться, это среди них. Есть такие, которые сказали, все, наш Господь, наш Сотворитель, сказали, иди ты в ад, идем. Э, желательно, если не пойдешь, насильно пойдешь. Выбора у тебя нету. Но лучше быть послушным. Эти идут. А другие говорят, а я Аллах, как это? Ты же великий э, справедлив. Мы ничего не делали, мы будем гореть с этими людьми, которые они жили и отказались от пророка, и отказались от учений. Нет, я Аллах, надо перерассмотреть. Он говорит, тогда идите сюда. Те, которые отказались по-настоящему, им настоящий огонь. А те, которые послушны, послушались, идите вы в раю. Значит, Аллах сам проверяет людей, как захочет. Есть очень тонкая отметка. Мистер Саид говорит, альхамдулиллах, значит, я хотел наставление, и я получил. Мы говорим, ты хотел наставление, но если Аллах не захотел, ты тоже не получил. Смотри, я хотел быть мусульманином. Альхамдулиллах, я получил. Ты не думай, э, ты не думай, получил этого наставления без разрешения самого Аллаха. А, это, этот мир очень-очень такой сложный. Ну, раскроется он потихонечку для тех, которые обучаются хорошо. Мы говорим правильно, ты захотел ислама, и Аллах знал у тебя сердце хорошее, сердце доброе, сердце желает ислам, сердце ищет ислам, и Аллах тебя способствовал этого. Способствовал. Даже этот нормальный, любой нормальный человек это чувствует. Пример. Ты приехал сюда, ищешь работу. Значит, у тебя в сердце что? Намерение искать работу. Правильно? Мы до этого что сказали? Сказали, первый вид ирада, то есть желание Аллаха сотворение, желание кауни, то есть сотворение. Mi сказали, в, эти, на, э, в эти жизни Аллах сделал два их разновидни. Допустим, и давали пример. Голод, еда. Еда удаляет голод. Но ну, здесь тоже действует еще третий. Ты кушаешь этот еда. А возможно, этот еда не удаляет голод. Возможно, это ядовитая. Если ты покушаешь, допустим, Э, песок. Песок, рамель. Галина будет удалять голод, не будет удалять голод. Обязательно ты должен принять пищу, ты, ту пищу, которая удаляет голод. Именно как и хлеб, мясо и так далее. Именно эти вещества Аллах положил внутри них закон удалять голода. Это в первых. Еще с другой стороны, Место, которое принимает бишу. Аллах, если тебя не захотел, чтобы удалять голоду, ты, Аллах не дает тебе возможность доставать эту бишу. В пустыне попал. Или в море попал. Не так? Значит, значит не думайте только два закона и все. Это миллиарды законов действуют друг другу. Миллионы законов. То же самое, вернемся как пример, который я сказал. Он приехал искать работу. Значит, у него намерение и желание искать работу. За, за этого он приехал. Приехал. Значит, Аллах в первую очередь ему способствовал оттуда паспорт получать, потом визу получать, потом деньги доставать, потом, чтобы самолет летал и не рухнулся. Сколько сотни людей, прежде чем у них охота достать работу есть. Ну пока паспорт не получился, значит уже работа не будет. Виза не получилась, значит работа не будет. Билет не смог достать деньги, значит работа не будет. И самолет поднялся и рухнулся или вообще отказался. Значит, вот пока даже не доехал сюда, уже его желание не выполняется. Идем дальше. Приехал. Ищет работу, сообщает صدر الدين وساب شايت نور الدين وساب شايت منيا ساب شايت саб шајте всех. Еще он ищет газету, правильно? Если он не читает, не может читать, смог он найти работу через газету? Если мы не были на один идеология и на один учение и здесь собрались, он не смог нас сообщить. Миллионы законов каждый день действуют, каждая секунда у тебя какой-то закон действует. Аллах, значит, способствовал тебе, чтобы нас встречать способствовал тебе, чтобы ты с детства учил английский и арабский язык, поэтому ты читаешь. Аллах тебя способствовал, чтобы принимать ислама, поэтому с нами познакомился. Еще ты выходишь утром, читал объявление, скажи, там написано, нуждается человек, допустим, э, чтобы сидеть в офис, работать менеджером. Ты утром проснулся, ты смог и не проснуться. Аллах смог забирать твою душу. Или смог тебе давать сон, ты спал до десяти. Не так? Или кого-то пришел и тебя задержал. Не так? Сотни причин есть. Ты утром идешь, все, значит деньги Аллах давал. И где-то остались деньги для транспорта. Ты поехали, встречался с этим человеком, то есть хозяин работы и так далее, тебя спросили, не знаю что, он сказал, тебя принимаем на работу. Ты что говоришь? Альхамдулилля. Я уже спокоен, потому что получил работу. Эта работа кто давал? Ты правильно ходил, намерение было, но который тебя способствовал. Аллах, потому что Он тоже хотел. Если тебя не хотел, одна причина из этих сотни, которые на протяжении вот этой операции, одна причина, если не было, ты не получил эту работу. И значит, на самом деле, Аллах хотел или нет. Другой пример. Ты говоришь, я цел здоров. Я могу выбирать, кушать, принять еду или не принять. Правильно, ты сумеешь это. Можешь это, на твой выбор – но ну, ты не думай, что ты выбираешь те вещи, которые Аллах не захочет. Именно Аллах должен захотеть. Тогда ты сумеешь и сможешь принять. Допустим, я сижу здесь, говорю, принесите обед. Хотел или не хотел? Хотел. Если шейх Абдалла не принес рис, буду кушать? Не буду. Если газа отказался, нету газа, баллон газа нет – я могу кушать? Допустим, это все было. Значит, Аллах все способствовал. Смотри, в это баллон газ и рис, сколько сотни тысяч людей действовали. Рис откуда к тебе приходит? Из э, Пакистана. Дождь был, не был, сама, э, это, э, через судно, не знаю что, приехал этот рис. Газ то же самое, миллионы проблем для него, пока пришел к тебе. Смотри, все, Аллах тебе способствует. Мистер Джунет принес еду. Я уже только остался положить руку и кушать бисмилля. Аллах в последний момент меня не хотел. Да, знаешь, каким образом? Очень легко. Джунет забыли, что он три раза соль наливал. Соль один раз забыл, думали, что он не, не положил туда соль. Еще раз, третий раз оказалось очень-очень солоный. Я не могу кушать. Не надо это. Ты говоришь бисмиллах, в этот, в этот секунда твоя рука высохла. Или ты умер. Значит, Аллах не хотел, не захотел. Сотни, тысячи примеры, и причины и примеры. Значит, Аллах этот глоток воды Аллах хотел, чтобы ты выпил, э, э, ты выпьешь один глоток, потому что Аллах это все захотел, поэтому тебе способствовали все эти причины, пока этот стакан воды к тебе не дошел или не принесли. Вот, значит, второй ирада может выполняться и может не выполняться. Несмотря ты выбираешь. Я выбираю принять ислама. Я в России нахожусь. А все книги, которые я читаю против ислама, я говорю, что тогда за ислам? Выбросил. А? Искал, Аллах тебе не способствовал. Или ты хочешь принимать ислама, но Аллах тебя не хотел. В этот момент ты уже ищешь ислам, ты слышал, что мусульмане делают такие вещи. Террористические акты, не знаешь что. Ты говоришь, а что за ислам? Это воинственный кровавой и так далее. Нет, я не хочу. Завтра меня будут, будут трогать и сказать террористам, или арестуют меня, или ваххабистам. Нет, нет, я не хочу. Значит, ты хотел, потом сам отказался, потому что Аллах тебе не способствовал принять ислама. Не так? Или ты хотел принять ислама и сказал, а, знаете, я погуляю еще 3-4 дня, потом приму ислам. Пойду к э, Адилу научусь ислама. Ты вышел на кинотеатр, там машина тебя избила, все умер кафиром. Аллах тебя не хотит. Значит, второе ирада избивается и не избивается. Сотворится и не сотворится. Но Аллах любит. Аллах любит от него, чтобы он искал ислама и любил ислама и принял ислама. Поэтому, раз ты любишь, ты был не мусульманином, и читали две книги про ислам, а тебе понравился, и сказал, маша Аллах, это прекрасная религия. Это они Мухаммеда говорят, такой, такой, такой, оказалось, Мухаммад вытащил это человечество от темноты в нур. Давал им учение, познакомил им с Аллахом, с Аллахом, который сотворил всех. И нам показали, что именно надо обратиться к Аллаху прямой, не надо через кого-то, проси, просить прощения прямо у Него поклониться только к Нему, надеться только на Него, любить только Его, бояться только от Него. Значит, я свободен человека. Свободен человек. Я от тебя не боюсь, только от Аллаха. Я тебя не люблю за, за твои деньги или за твои не знаю что. Я именно люблю Аллаха полностью. И поскольку ты будешь относиться к Аллаху, выполняешь законы Аллаха, значит я тебя люблю. Значит, любви к тебе вытекает от моей любви к Аллаху. Прекрасно. Значит, я, что ты меня пугаешь? Ты ничем, ничем не пугаешь. Я правильно люблю денег, но если твои деньги будут меня избыть из дороги Аллаха, я эти деньги буду терпеть и не буду их взять. Значит, свободный человек или нет? Свободен. Хозяин у тебя самый великий хозяин. Не как остальные. У него хозяин, командир, высший командира офицер, высший офицера, генерал, высший генерала, министра, высший министра, президента сотни, тысяч э, вышестоящих. Каждый дает приказ по своему. А? а у тебя единственный приказ от Аллаха. Шариа. И всем шариа одинаковый. И для президента, и для раба. Один приказ. Именно надо надеться на Аллах, надо любить Аллаха, надо бояться от Аллаха, надо послушаться Аллаху. Почему? Потому что именно настоящее наказание у Аллаха и настоящее вознаграждение только у Аллаха. А, значит, ты свободный человек. Вот такой человек читали это и сказал, на самом деле, я принимаю ислам. Хочу принимать ислама. Он бедный пошел искать ислама, дорога его, эта машина его избила по дороге и умер. Этот человек в Жанна будет. Потому что он любил то, что любит Аллаха. И машина его ударила не по своему выбору, по выбору Аллаха. Машина ударила это كوني إرادة كونية это верфи إرادة а он хотел ислама, любил ислама, это второй ирада. Смотри, значит, возможно, два ирада собираются, когда именно мусульманину настоящему и искреннему. А ирада кауния только у кафира. Ирада шар'ия, шариатский ирада, без Кауния ирада не действует. Не действует. Вы поняли этот последний вариант? Два ирада должны вместе действовать. Ты поднимаешься, делаешь намаз, это уже два ирада здесь действовали. Потому что намаз Аллах любит, и Он тебе давали способствовать, чтобы выполнять. Аллах любит, это второй ирада – давал тебе возможность состоять и читать и так далее, это первая ирада. Одна ирада опаздывает, если первая ирада не будет, тогда ты не можешь делать намаз. Второй ирада не будет, значит ты уже не в исламе. Понял? Значит, второй ирада только касается ислама. Первый ирада касается ислама и не ислама. Понятно это? Дошло? Вот это, это очень трудная тема была. Это, это э, большие, большие группировки и течения в исламе даже не могли это понимать. Как Джабрия, как Му'тазила, как Му'аттила. Э, шииты до сих пор это не понимают. И простые люди, кафиры, кафиры так и так это не понимают. Думает, если он э, пьет водку и не знает, что значит это Аллах, э, Аллах так захотел. يبتم في نبات إيف كراني تاكل قبريات مشركين يوم القيامة قبريت لو أراد الله ما أشركنا ولا آباؤنا قبريلي فقني أنيس قرايبسا قبريات يسلي الله زخاتيل مي ني, ني بابالي فيتا Vjezični su إي ني ناشي naši aci i bretki. نو no Allah da valđi وما كان فتنتهم إلا أن قالوا والله ما كنا مشركين Единственный у них самый грубая ошибка, они говорят, Аллахи, мы ширк не по нашей охоте мы занимались. Нет, неправильно. Они хотели использовать желание Аллаха для оправдания своих э, ошибок. Нет. Даже ты сегодня украдешь несколько денег, тебя арестуют, уже ты пред судьей стоишь. Говоришь, господин судья, Валла, я не хотел воровать. Он тебе дает пять лет турма и говорит тебе, дорогой, извини, я тоже не хотел тебе пять лет давать. Это все по желанию Аллаха. Правильно? И весь мир так будет. Делишь и говоришь, говоришь, Аллах не хочет. Судья тоже, и милиция тоже тебя избивает и говорит, прости, дорогой, Аллах так захотел. Я не хотел, Аллах так захотел. Это уже, это сумасшествие уже. Аллах давал тебе выбор. Этот выбор у него определенный власть, определенный область. А если ты просто ходишь, и там э, не видел, и там яма есть, и ты упал там, колодец или яма, и сломалась э, рука или нога. Ты это не выбрал. Аллах это правильно захотел. Ты, у тебя здесь ни одного выбора нет. Это правильно. Мы говорим, это принудительно. Ты не выбрал это. А если это похоже на тот человек, который э, у него билет на завтрашнего дня утром летят. Спал, опоздал, самолет улетел, его мать э, разбудит, разбудит, сынок, сынок, иди, самолет уже опаздываешь. Э, точно уже опоздали, смотри, разбудит, разбудит, его оказалось мертв. А? Она пока не знала, что мертв. Она сказала, все, спишь, спишь, не надо уже уехать. Через 10 минут уже радио объявляет, приемник и слушаете, что самолет, который направляется в сторону, допустим, Австралия, уже взорвался по какой-то причине. А, плачет, а, сидел, а, радуется, а, альхамдулилля, что не уехал, молодец, что другой. Идет его разбудит, оказалось, он мертв. <laughs> Написано, потому что умирает ход на самолет или не в постель. Это почему? Это потому что ирада кауния, если весь мир соберется, чтобы запретить это дело, э, не могут. Не могут. Не могут. Все, написано умрет, умрет. Кауния. Но ну, выбор Аллах давал тебе выбор. Если Аллах хотел, чтобы этот выбор был, сотворился, значит Он э, способствует тебе. Как я давал вам пример для работы, пример для еды, принять и так далее. Таким образом, ты что? Различишь между первой ирада, который обязательно будет но ну, не обязательно Аллах ее любит. Вот этот верующий вышел из дома, упал в колодец, сломалась рука или нога. Аллах это любит разве? Аллах не любит, чтобы верующий э, вредился. Аллах не любит. Ну, обязательно это надо. Для чего? Пользу с другой стороны. Этот верующий будет себя читать. А, может быть, я воровал. Может быть, эту ногой я кого-то невинного ударил. Или для тебя пользу с другой стороны. Аллах простит тебя из других грехов. Или Аллах поднимет твою уровень и вознаграждение у него за твою терпение. Не будешь ворчать, не будешь сказать, а я в чем виноват, почему я Аллах так и мне делаешь, я же все намаз делаю и в мечеть. А Аллах, наверное, меня не любит. Есть такие, когда немножко вред, они начинают ворчать против Аллаха. И значит, недовольство на с, гадар на предопределение Аллаха, недовольство. Нет, а если ты э, принимаешь это с э, доброй душой и скажешь, Альхамдуллах, значит, к лучшему я смогу умирать. Могла спина сломаться, Альхамдуллах, о, великий Аллах, как меня это Рахим делает. И, возможно, там бомба была бы изорвалась, Альхамдуллах, не умер. Понимаешь? Значит, пока жизнь есть, и все равно намаз пока сможем. Ну что, 40 дней в больнице, потом видим нормально. Таким образом, есть такие люди, Аллах проверил тебя, значит. А всегда ты э, всегда будешь это здоровый, цели, с деньгами и так далее. Нету такого. Нету такого человека с, с момента рождения до смерти, который у него все хорошо. Что он хотел выполнять? Нету такого человека. Нету. Даже фараон, даже карон не было. Обязательно страдания где-то, печали где-то, радости где-то, довольство где-то и так далее. Это жизнь. Аллах проверяет своих рабов, как он захочет. ولنبلونكم بالخير والشر فتنة الله سبحانه وتعالى проверит своих людей خير وشر فقر وغنى خير тоже фитна Да, конечно, в добре он тебе дает миллион долларов. Ты говоришь, а, как хорошо Аллах меня любит. А оказалось, нет, тебя не любит. Хоть у тебя миллион долларов. Да, и в богатство, и в, в, в, в бедноте. Бедный думает, а как богатство хорошо. А может быть эта беднота для тебя лучше? А богатый говорит, а как хорошо богатство. А может быть беднота для него лучше. Аллах проверяет обоих. А богатый, если будет знать там доля Аллаха, будет давать от этой деньги садакат и закат, кому положено, как по закону Аллаха, Э, будет строить, как положено, это благотворительность, то, другое, по закону Аллаха, тогда это у него великое вознаграждение у Аллаха. Бедный то же самое. Если будет терпеть, не будет воровать, не будет ворчать, не будет оказать недов... недовольство против Аллаха, значит, у него тоже величайший у него вознаграждение у Аллаха. Таким образом, он 50, 50, на один день раньше, чем богатых заходит в Джанна. Один день это 500 лет. За 500 лет раньше, чем богатых заходит в Джанна. Зато, если богатый, как я сказал, он заходит в Джанна, но у него вознаграждение на высоком уровне. Он умер, и пока его школа работает – он умер, и пока Коран и книжные исламские э, книги, исламские книги, которые он э, издавал, э, пока читают и так далее. Значит, он умрет, и пока это у него четчик ищет для него вознаграждение. А, не такой четчик. Аллах, Субхан Аллах. Как будто Аллах забывает, сколько ты читал. Ага. Иди читай а лучше, чем читать хасана. Хасана, Аллах нету его, чтобы ты за ним читал. Если я видел тасбих делает такой еще. Там, а, тише, хорошо, еще одна тише. Аллах. Валла, или суфисты. Я видел, я ему говорю, Субхан Аллах, ты читаешь для кого? Ты думаешь, ангелы будут ошибаться, завтра ты скажешь, а, вы ошиблись, еще одна там. Ты читай двое это, двое э, саяат лучше. Потому что саяты для себя на самом деле читаешь. А, я делал то, я обманул, я воровал. Значит, надо пойти делать хорошего, чтобы это Аллах стирал. А ты читаешь Хасана, а Хасан Аллах сам запишет.